sakau tiesą Kristuje, nemeluoju. Tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mėliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys įsunystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, dievogarbą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus, visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen. Netiesa, kad gali neišsipildyti Dievo žodis. Ne visi kilę iš Izraelio priklauso Izraeliui. Ir ne visi Abromo palikuonis yra jo vaikai. Juk pasakyta – iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys. Tai reiškia, ne kūno vaikai yra Dievo vaikai, bet tik tai pažado vaikai laikomi palikuonimis. O pažadas taip skamba. Apie tą laiką aš ateisiu ir Sara turės sūnų. Ir ne tik ji, bet ir Rebeka pradėjusi nuo vienintelio mūsų tėvo Izaoko tar jos dviniams negimus ir jiems dar nepadarius nei gero, nei blogo, kad įvyktų laisvai pasirinktas Dievo nutarimas, ne dėl darbų, bet šaukiančiojo valia. Jei buvo pasakyta, vyresnis tarnaus jaunesniam, kaip ir parašyta, Jokūbą pamilau, o Ezavo nekenčiau. Kągi pasakysime, gal Dievas neteisingai daro? nieku būdu. Jis moziai sako, aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti, ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu gailestingas būti. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo pasigailinčiojo Dievo. Juk raštas faronui sako, aš tam išaukštinau tave, kad per tave parodyčiau savo galybę ir kad mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje. Vadinasi, ko jis nori, to pasigaili, ir kurį nori, tą užkėtina. Gal man prikiši, o už ką tada jis mane bara, kasgi galėtų atsispirti jo valiai? Ak, žmogau, kasgi tiesą sakant toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui – Argi libdinys klausia libdytoje, ką mane tokį padarėjai? Ar puodžius neturi galios moliui, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą puošnų, o kitą paprastą? Ir jeigu Dievas norėdamas parodyti savo rūstybę ir padaryti žinomą savo galybę, didžiu kantrumu pakentė pražučiai nužėstus rūstybės indus, kad parodytų ir savo šlovės lobius gailestingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė garbiai. Kaip tuos pastaruosius, taip ir mus jis pašaukė ne tik iš žydų, bet ir iš pagonių. Dievas kalba ozėjo lūpomis. Ne savo tautą pavadinsiu savąją tautą ir nemylima, mylima. Ir toje vietoje, kur jiems buvo sakyta, jūs ne manoji tauta, Ten jie bus vadinami gyvojo Dievo vaikais. O Izaijas šaukia apie Izraelį. Nors Izraelio vaikų skaičius būtų kaip jūros miltis, tik likučiai bus išgelbėti. Tesėdamas savo žodį ir skubėdamas, tai atliks žemėje viešpats. Izaijas nusakė iš anksto. Jei galybių viešpats nebūtų mums ainijos palikęs, būtume pasidarę kaip Sodoma, būtume į Gomorą panašus. Tai kągi pasakysime, kad pagonių tautos, kurios neieškojo teisumo, gavo teisumą, būtent teisumą iš tikėjimo. O Izraelis ieškojęs teisumo įstatymo, nepasiekė įstatymo. Kodėl? Todėl, kad to siekė netikėjimu, bet tarsi darbais. Jie užkliuvo už suklupimo akmens, kaip parašyta. Štai padedu Sijone suklupimo akmenį, papiktinimo uolą. Bet kas jo tiki, neliks sugėdintas.